بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا سالنا سلام Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, tumekutana kwa mara nyingine ndani ya masjidi hii, Masjidul Hijra, katika kijiji hiki cha Mulela ndani ya mji wa Nshamba Kwa mara nyingine, baada ya kupita muda mrefu tangu tulipofanya ziara ndani ya msikiti huu na tukafanya muhadhara upande wa kina mama katika msikiti huu. Alhamdulillah, Allah ametuwafikisha kukutana kwa mara nyingine katika kikao maalumu cha akina mama wa maeneo haya, akina mama wa Sunna, lengo kuweza kukumbushana na kusomeshana na kuzinduana kunako mambo muhimu yanayoihusu dini yetu, yanayohusu Uislamu wetu. Nitaanza na saha zangu kwa hadithi ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Amepokea al imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kutoka kwa shekhe wake Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi kwenda mpaka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma الصحابي الجليل أبو محمد القرشي صحابة huyu mtukufu aliyefariki mwaka wa sitini na tatu hijiria anatupokelea maneno haya kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dunya mata'un ad-dunya mata'un dunia ni starehe dunia sehemu kubwa katika hii dunia ni starehe hii dunia mnayoiona ni starehe, ni kupumzika kidogo, lakini safari bado ni ndefu. Ni starehe. Wa khairu matai dunia, na starehe bora zaidi ya dunia, starehe iliyokuwa bora mno katika dunia hii almar'atu salihah ni mke mwema dunia ni starehe lakini starehe kubwa katika dunia hii ni kumpata mke mwema na mtu anaporuzukiwa kumpata mke mwema katika huu ulimwengu na katika hii dunia, basi atambue amepewa starehe kubwa katika hii dunia. Lakini katika riwaya ya al-Imam Ibn Majah ndani ya sunani yake, yeye akiipokea hadithi hii kutoka kwa shekhe wake Hisham ibnu Ammar mpaka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innama dunya mata'u hakika si vinginevyo dunia hii ni starehe innama dunya mata'u ay mahallu listimtai, ni mahala pa kuburudika. Dunia hii ni, ni burudani fupi, sio mahala pa kukaa na kujiachia, la matluba billadhat fatukhdhu ala qadri alhaja kwa hiyo dunia hii ni ni, ni starehe, dunia ni burudani, na burudani mtu anachukua katika burudani kiwango tu anachokihitajia cha halali. hasema dunia ni starehe, walaisa min matai dunya shay'un afdala min almar'ati salih, hakuna katika starehe za dunia kitu kilichokuwa bora mno kuliko mke mwema, kitu ambacho ni bora sana kuliko mke mwema. Mke mwema ni neema kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala mmoja katika wema waliotangulia Ziyad ibnu Ubay aliwauliza watu aliokuwa amekaa nao, aliwauliza wenzake kwenye kikao, man an'amu nnasi aishatan au ishatan, man an'amu nnasi isha hivi ni nani mwenye maisha ya neema zaidi katika ulimwengu aliuliza swali hilo ni nani mwenye maisha ya neema mno kuliko watu wengine qalu wakamjibu amiru lmuminin ni mtawala wa waumini kiongozi huyu ndio ana maisha mazuri kuliko yoyote yule ukaulizwa ni nani mwenye maisha ya neema utaambiwa bila shaka kiongozi wa dola kwa sababu ana heshima ana uongozi ana mali kwa hiyo bila shaka fikra itakuongoza huko man an'amu nnasi isha ni nani mwenye maisha mazuri kuliko wengine Aka, akajibiwa akaambiwa amirul mu'minin amiri wa waumini kiongozi mtawala huyu ndiye ana maisha mazuri qal akajibu akawambia la hapana huyo hana ana maisha mazuri lakini hawezi kumfika huyu nayemkusudia akawaambia nje walakin rajul lakini ni mtu ambaye mwenye maisha mazuri ni mwanaume muslimun muislamu wa kweli lahu zaujatun muslima ameruzukiwa mke muislamu mwema lahuma kafafun min alaish wakawa wana wanatosheka na maisha walionayo kad radiyat bihi huyo mwanamke amemridhia mumewe kwa hali zake alizonazo waradhiya biha na mke pia amemridhia mume amemridhia mkewe na mke amemridhia mumewe huyu ndiye mwenye maisha mazuri aliyetosheka na mumewe lakini pia na mume pia akatosheka na mkewe wakaribiana wakathaminiana wakahurumiana wakashauriana wakashikana mkono wakaliwazana kwenye matatizo na wakaungana kwenye furaha huyu ndio ana starehe ya uhakika katika hii dunia ni nani huyu mwanamke ambaye yambituha ambaye anamuonea wivu wanampenda wayabhathu anha na anatafutwa kullu rajulin kila mwanaume anamtafuta mwanamke wa hivi ni nani huyo ni mwanamke wa aina gani huyo mke aliyekuwa mwema kwa hiyo kwa ufupi kabisa ndani ya dakika hizi chache mimi nataka nizungumze ni, ni, ni, ni mke ambaye ni mwema ana sifa gani yukoje, maisha yake ni yapi, ana dalili zipi, tutamjuaje? Ili ikiwa wewe umeolewa tayari, basi sifa hizi utajipima nazo. Kama zimepungua, basi jitahidi kujirekebisha ili uweze kuwa katika hawa wanawake wema na kama una mabinti zako watoto zako walee katika misingi hii ili kuja baadaye wawe ni wake wema wawe ni wanawake wema wanawake ambao wanamwogopa Allah tabaraka wa taala ambao wanatambua nafasi yao katika dini yao wanatambua ni nini wanachokitafuta kwenye hii dini yao. Kabla sijaingia kwenye hayo na kutaja miongoni mwa sifa hizo, nataka niwatajie mmoja katika wanawake wema waliotangulia. Tukio moja ambalo lilitokea zama za mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo mpaka leo hii limo katika vitabu vitukufu vya Waislamu, limo katika vitabu vikubwa ambavyo tunavithamini. Alafu baada ya hapo tujifunze kitu kutokana na huyu mama amepokea al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman kwa sanadi yake anasema جاءت أسماء بنت السكن الأنفالية الأشهلية رضي الله عنها alikuja mwanamke mmoja anaitwa Asma bintu Sakan al-Ansariya. Huyu mwanamama huyu swahaba wa Kiansari alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Napenda tuchukue mazingatio kwenye tukio hili kila mwanamke ajipime na jambo hili angalia wanawake wema wakoje wanawake wema wali, wenye malezi mazuri ambao kila mwanaume anamtafuta mke wa namna hiyo huyu mama asma bintu sakan katika majina yake alipewa lakabu ya khatibatu nisa khatibu wa wanawake alikuwa na mawaidha ya kuvutia kwa kina mama alikuwa na mawaidha ya kuwaathiri akina mama alikuwa ni mwanamke mwenye ulimi wenye, wenye athari kubwa kwa wanawake wenzake mpaka wanawake wenzake akawa anamwita khatib eh, khatiba huyu ni khatibu wa kina mama anajua kuwanasihi kina mama anajua kuwawaidhi kina mama alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mambo yafuatayo akauliza swali sikilizeni swali lenyewe akasema ya llah ewe mtume wa allah angalia namna alivyolelewa hata adabu ya kumwita mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa anamwita mtume wa Allah kwa adabu kubwa kwa sababu hakuna jina au cheo kikubwa utakachompa mtume sallallahu alaihi wasallam kikawa ni kikubwa kuliko utume wake ya rasul allah ewe mtume wa Allah biabi anta wa ummi niko tayari nimtoe, niko tayari kumtawafidia kwa ajili yako baba yangu na mama yangu, lakini ulijibu swali nitakalo kuuliza. Haya ni maneno ya kutilia msisitizo kuonyesha anachokiuliza na ana, ana, ana, ana hamu nacho nini ya rasulullah naomba unijibu kwa gharama yoyote ile ila leo naomba unipe jibu ewe mtume wa allah wanawake walikuwa walikuwa majasiri kwa sababu ya dini yao walikuwa hawaonyeshi udhaifu kama wanawake pale walipokuwa wakitaka kujua mambo ya dini yao pale ilipokuwa imekuja maslahi ya dini kuangaikia akhera zao kuangaikia pepo yao na kukimbia moto walikuwa hawana mchezo walikuwa hawana aibu pale ambapo wanajua wanaitafuta haki na hii ni katika sifa kubwa za wanawake wa mji wa madina maansari waliompokea mtume sala llah salam walikuwa waone aibu katika haki wanauliza maswali kwa hiyo wanawake walikuwa majasiri leo wanawake wengi wanasifiwa ujasiri kwenye ujinga mwanamke anasifiwa ujasiri kwa sababu ya kumwendesha mumewe kwamba huyu mwanamke ni hatari ni mwanajeshi kwa sababu anavunja haki za mme wake huyu mwanamke jasiri kwa sababu anajua kusafiri na marori amesafiri na mabasi, kwa sababu anafanya kazi za wanaume, ni dereva, ni konda. Mwanamke anamtizia ujasiri eti kwa sababu na yeye ameingia kwenye kazi za wanaume, anavaa suruali, anatoka uchi. Hivi ndivyo wanawake wengi wanawajisikia. Mwanamke anajisikia kwa kuongea sana, mwanamke anasifiwa ujasiri kwa sababu ya kurandaranda na kuzurura. Mwanamke ana ujasiri kwa sababu ya kutukana na kuchamba wenzake. Mtu anaonekana mke jasiri kwa sababu anasimamia mikoba lakini hawa walikuwa majasiri katika kuitafuta pepo yao na kukimbia moto na kuinusuru dini, na ndio maana siku moja walimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam wanawake wakamwambia ya rasulallah ewe mtume wa allah ghalabana anka rijal wanaume wamechukua nafasi kubwa kwako wewe kuliko sisi muda wote uko nao unawatomesha asubuhi mchana jioni vipindi vya swala vyote uko nao kwenye jihadi uko nao kwenye safari uko nao sisi wanawake unatupa nafasi gani mbona ametuweka ametuweka pembeni na sisi tunakuomba utupe muda maalumu tuisome dini yetu tupate fursa ya kukaa na wewe tukuulize mambo yetu ya dini kwa sababu wewe ni mtume wa wanaume na wanawake umetumwa kwa wote mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia maombi yao akakubali maombi yao akawawekea siku maalumu sehemu maalumu akawa anawasomesha dini yao hawa ndio wanawake wanatafuta haki zao za msingi za kisheria lakini kutoka mabarabarani ukamwacha mumeo nyumbani ukaingia masokoni ukaingia madukani ukaingia kwenye mabasi wazurura mikoa kwa mikoa eti wafanyabiashara hii siyo siku ya mwanamke mwema mke mwema anatakiwa amuombe allah amruzuku mume ambaye atamtosheleza katika haki zake za msingi ili atulizane katika nyumba ya mumewe aweze kulinda heshima yake kama mwanamke heshima ya mwanamke iko katika kutulia ndani ya nyumba na ndio maana wanasema ahlulilm سفيان athauri رحمه taala kulama kanat lmara kila atakapokuwa mwanamke anapozidi kuwa mwanamke kutulizana ndani ya nyumba yake ndivyo heshima yake inavyozidi kupanda lakini kila atakavyozidi kutoka ndani ya nyumba yake heshima yake ndivyo itakavyozidi kushuka leo tunakumbana na wanawake wamevaa majuba manikabu kwenye mabasi wanaenda mikoani wanaenda dar es salaam wanalala kwenye mabasi eti wanaenda kutafuta mizigo na wao ni wafanya biashara wa shamba wa muleba wa bukoba mjini alafu ana mume amemwacha shambani yeye kaenda dar es salaam kutafuta mzigo haya ni maisha maisha mabovu sana wala sio maisha ya wanawake wema na wala hakuna starehe kwenye ndoa ya namna hii mwanaume anaenda nairobi kutafuta mzigo mwanamke anaenda dar es salaam kutafuta mzigo hapa ni kusumbuana vichwa yanaba lengo ya kuoa na kuoana hawezi kupatikana kwa mwanamke wa namna hii mwanamke anayewaza pesa asubuhi na jioni mwanamke anawaza hela mwanamke anawaza anawaza, ana, ana, ana, anawaza maisha yaliyomzidi na mwanamke anawaza kushindana na fulani na fulani hawa wanawake walikuwa wakishughulishwa na dini yao kila siku wanawaza namna gani watapiga hatua kwa ajili ya dini yao mko wapi dini ya kina mama wa leo na hawa kina mama na ndio maana mimi mara nyingi nikikaa kuongea na kina mama huwa napenda niwatajie baadhi ya wanawake ambao historia zao haziwezi kufutika ndani ya vitabu vitukufu historia zao haziwezi kufutika zimo na zitaendelea kuwemo, kwa sababu ya namna walivyojitambua, walijielewa. Ili awe mke mwema, anatakiwa kusimama wapi, ni ipi nafasi yake. Tunarudi. Kwa hiyo huyu mwanamama Asma radiallahu anha anamwambia Mtume llah alaihi sallam maneno yafuatayo akaambia niko tayari kwa gharama yoyote isipokuwa nataka unijibu swali hili ewe mtume wa allah akasema hivi inna allaha ba'athaka lirijali wannisai kafatan sikia maneno yanayotoka kwa mwanamke kama huyu ewe mtume wa allah ewe mtume wa allah hakika Allah tabaraka wa taala amekutuma kwa ajili ya wanaume na wanawake kwa ujumla. Allah amekutuma wewe kuwa ni mtume wa wanaume na wanawake. Sasa tuna haki na wewe kama vile wanaume walivyokuwa na haki na wewe, na sisi wanawake tuna haki na wewe, ewe mtume wa Allah. faamanna bika na e, wa biilahika, ewe mtume wangu kwa sababu tulijua kwamba wewe ni mtume wa wanaume na wanawake, na sisi pia wanawake tukakuamini, tukakukubali, tukakuamini wewe na tukamwamini Allah aliyekutuma mola wako, tukakukubali wewe na mola wako angalia maneno mazito kama haya anatanguliza maneno haya kuna jambo la msingi anataka kuliuliza bado anaingia kwenye swali kisha akamwambia hivi ewe mtume wa allah wa inna mashara nisa na kikatisi wanawake anaanza kutaja sasa hali walizonazo sisi kama wanawake mahsuratun tumefungwa katika majumba sheria imetufunga kwenye majumba yenu wanawake kwa sababu kwa nini alisema hivyo si akasema mahsuratun sisi wanawake tumezuiliwa ndani ya majumba yenu maksuratun tumepunguzwa tumeshushwa chini yenu sisi tumewekwa chini yenu nini wanaume nini ndiye mnayetawala mambo yetu makhduratu sisi tumefungwa katika majumba na magatini kawaidu buyutikum sisi ndiyo nguzo za majumba yenu ndiyo tunasimama kulinda majumba yenu tunaweka kituo angalia wanawake wa namna hiyo ambe ya rasulullah ewe mtume wa allah wewe umetumwa kwa wanaume na wanawake lakini unatambua ewe mtume wa allah sisi wanawake sheria ya allah tabaraka wa taala imetuzuia ndani ya majumba kwa sababu wamesoma kitabu cha allah wanaijua kauli ya allah inayosema waqarna fi buyutikunna tulizaneni katika majumba yenu na nyumba zikanasibishwa kwa wanawake wakarna fi buyutikunna tulizaneni kwenye majumba yenu nyumba hata kama ni ya mwanaume imenasibishwa kwa mwanamke kwa sababu mwanamke anaijua nyumba hiyo kuliko hata mwanaume kwa sababu ya kutulizama muda mrefu ndani ya nyumba hiyo basi inanasibishwa kwake yeye ndiye mhudumu wa nyumba yeye ndiye anaangalia mapungufu ya nyumba ndiye anayeshinda ndani ya nyumba hiyo na hiyo ndiyo ndiyo sifa kubwa ya mke mwema na ndio maana katika aya nyingine Allah akasema la tukhrijuhunna min buyutikum, msiwatoe ndani ya majumba yenu. Hapa kwa sababu wanaume ndio wanaoyamiliki, lakini hapa kwa sababu wanawake wanakaa na kuyaimarisha na wao yakanasibishwa eh, kwao. Kwa hiyo huyu mwanamama akaambia, ewe mtume wa Allah, sisi tumezuiliwa sisi eh, kazi yetu ni kukaa katika majumba yenu. Ndiyo walilitambua hilo, wale wanawake walitambua hilo kwamba wao wanatakiwa kuwa walinzi wa majumba ya ume zao. Leo mwanamke anatoka asubuhi mpaka jioni, hayuko nyumbani kwake na siku hizi wanaume wanarudi mapema majumbani kuliko wanawake usije ukapewa mtihani mzito, ukapewa mwanamke mfanyabiashara, mtafuta hela, mwanamke mtafuta pesa. Hawezi mwanamke anayetafuta mno pesa hawezi kutuli, kupewa utulivu na mume wake akatulia. Yeye utulivu wake ata, at, utapatikana kwa atakayempa hela, anayempa pesa yoyote basi anaweza kutulizana kwa hilo sasa mwanamke wa hivyo ni hatari ni sawasawa na kupewa gari bovu na injini ni bovu limeharibika mpaka kwenye injini gari lenyewe bodi ni bovu alafu injini lenyewe ni bovu yawezekana injini feki utateseka na gari hilo mwisho utaenda kulitupa kwa hiyo na ukipewa mke ambaye anapenda pesa, hauna utateswa kama mwanaume ambaye amepewa fuso likiwa na hili ni bovu. Allah atusikie na Allah tusame Kwa hiyo basi hawa wanawake walilitambua hilo, lakini anaendelea baada hajamaliza anaambia hivi ewe mtume wa allah tabaraka wa taala allah aliposema la wala la hata kwenye hii aya la tukhrijuhunna min buyutihinna isiwatoe katika majumba yao na hii aya nyingine wakarna fi buyutikun tulizaneni katika majumba yenu aya zote hizi mbili zaonyesha wanawake wamemilikishwa majumba kwa sababu ya kuyaimarisha, na ndio maana yakanasibishwa kwao. akawambia ewe mtume wa wahamilatu auladiku sisi katika majukumu yetu unatamua kwamba sisi wanawake ndio wabebaji wa watoto wenu, mimba za watoto wenu. Sisi tunabeba mimba za watoto wenu kwanza tunakaa majumbani mwenu tunalinda nyumba zenu tunasimamia majumba yenu tunasimamia watoto wenu tunasimamia majumba yenu lakini jambo lingine tunabeba mimba za watoto wenu katika majukumu mazito tuliyo nayo ewe mtume wa allah huyu mama anazungumza na mtume wa allah anaambia ewe mtume wa allah sisi katika mambo ambayo yanatubana majukumu yetu twabeba mimba za watoto wenu ndo kazi yetu hakuwa analalamika isipokuwa alikuwa anataja uhalisia ulivyo na kwamba wao wanajua wanawake ndio wanabeba mimba za wameza kisha akaambia wa innakum ma'shara rijal akarudi kwa naume baada anaendelea huyu asma ewe mtume allah na nyinyi wanaume sasa nyinyi mkusanyiko wanaume fudhiltum alaina mmefadhilishwa juu yetu allah amekufadhilisheni juu yetu kwa mambo kadhaa ya kuwatayo akayaorodhesha ametafuta ukumbuzi ewe mtume wa allah sisi tumefungiwa majumbani mwenu kwenye majumba yenu wanaume tumeambiwa tukae ndani ya majumba tulinde majumba yenu tunabeba mimba za watoto zenu watoto wenu alafu nyinyi wanaume hapo hapo mmefadhilishwa juu yetu kwa mambo yafuatayo biljumaa allah amekufadhilisheni kwa swala za ijumaa mnakutana na mnatambua mwanamke si wajibu kwenda msikitini kuswali Ijumaa, lakini mwanamume ni lazima, ni faradhi. Allah amekulazimisheni, Allah amekutwadhirisheni kwa swala za Ijumaa waljamaat, na Allah amekufadhilisheni kwa swala za jamaa, swala tano, mnakutana msikitini, mnapata kheri hizi. Sisi wanawake tuko majumbani, tunaangalia nyumba zenu tunabeba mimba za watoto wenu wafudhiltum alaina lakini mmefadhilishwa juu yetu bishuhudi ljanais kushuhudia swala za jeneza kwa sababu ni mambo ambayo mnayasimamia nini wanaume wanaume ndio wanaosimamia swala za ijumaa ndo makhatibu ndo maimamu swala za jamaa ndo maimamu lakini pia sala za jeneza nyinyi ndiyo mnaisimamia kheri zote hizi mnasimamia nyinyi wanaume wa iadati lmarda na mmefadhilishwa kwa kuwatembelea wagonjwa hili ni kheri kwa sababu hamna mnayemwomba idini kwenda hospitali ila mwanamke anapotaka kutoka nyumbani kwa mumewe hata kama anaenda hospitalini hana mpaka apate idhini. Ama ninyi wanaume mmepewa hiyo ruhusa, hamna mnakoomba idhini. wafudhiltum alaina bilhaji bada lhaji, na mmefadhilishwa juu yetu kwa kufanya hija mara kwa mara. Wanawake hatuna hilo, tunaenda hija mara moja kwa sababu tunalazimika kwenda na maharimu zetu maharamu wetu ama ninyi wanaume mnaenda kila kila mwaka hamna bil, hamna kigezo cha mahram hayo yote anamwonyesha huyu mama anaongea na mtume sallallahu alaihi wasallam wa a'dhamu min dhalika lakini kubwa zaidi ambalo mmefadhilishwa juu yetu kuliko yote hayo aljihadu fi sabilillah ni kutoka katika majumba yenu mkaenda katika jihadi Fa, eh, faradhi ya jihadi mnashiriki wanaume tu sisi hamna kisha akaendelea huyu mama anasema wa inna rajula minkum na hakika mwanaume katika nyinyi idha kharaja lihajin au umra anapotoka nyumbani kwake akaenda zake hija kufanya hija au akaenda umra au jihadi au akatoka akaenda jihadi jalasna fi buyutikum fi buyutikum sisi wanawake tunabaki majumbani mwenu nahfadhu amwalakum tunalinda mali zenu wanurabbi auladakum na tukilea watoto wenu wanazzalu thiyabakum na tukishona na kufuma na kuandaa na kusafisha na kufua nguo zenu fahal nusharikukum je swali liko hapa naomba mwamke hapa swali liko hapa fahal musharikukum fima aatakum Allahu min alkhairi wal ajri je na sisi wanawake tutashiriki na nini na sisi tunalo fungu letu la thawabu mbele ya Allah katika haya mnayoyafanya nini wanaume mkitoka jihadi mnatoka mnaenda kwenye swala za jamaa mnatoka mnaenda kwenye hija naenda umra mnaenda kutafuta riziki kufanya biashara mnaenda kwenye mambo ya kheri mbalimbali wanawake tumeambiwa tutunzane ndani ya majumba ndiyo tukikaa majumbani tunafanya mambo, mambo kadhaa kwa ajili yenu tunalea watoto wenu ninyi mmetoka walitambua wanawake wale kwamba haya ni katika majukumu ya mwanamke akae nyumbani alee watoto wake huwezi kulea watoto wako wakati wa zurura wakati umevaa masuruali huko ni sekretari wa mwanaume fulani sekretari wa mwanaume fulani hata kama unafanya biashara umeajiriwa kwenye ndege wazurura nchi kwa nchi wewe mwanamke siyo nafasi ya mwanamke wala huo sio uhuru kwa mwanamke anayejitambua kuvaa na kuzurura njiani mwanamke analitambua kwa sababu umri wa mwanamke ni mdogo hatusemi kwamba wanakufa a mwanamke mwenye miaka ishirini huyo tayari ashakuwa mama lakini kijana mwenye miaka ishirini bado mtoto hata kijana naweza asiite mwanamke mwenye miaka thelathini na tano huyo keshaanza kuzeeka mwenye miaka arobaini kazi ya kuzeka kijana mwenye miaka arobaini huyo ndo bado ndo anaanza kuwa kijana sasa ndo kijana mtafute mwanaume ambaye wewe mwanaume ambaye mnalingana umri na miaka hamsini na mwanamke ana miaka hamsini utasema labda huyu anamzaa huyu kumbe wanalingana kwa hiyo umri wao yani, yani wakati wao ni mfupi mno akina mama lakini mna mambo mengi hikma ya mwanamke kutulizana majumbani alinde heshima yake mwanamke ana kawaida ya kuingia kwenye siku zake kila mwezi na mnajua karaha ya mtu anapokuwa ndani ya siku zake sasa wewe ni kondo wa mabasi asubuhi uko kwenye mabasi na jioni uko kwenye mabasi katika kazi zilizovamiwa na wanawake na mabinti zenu ni mambo ya ukonda anahudumia anakatia watu matiketi huku kavaa mama mama yuko kwenye pilo yuko kwenye siku zake kavaa mapampazi yake yuko haya tunasema kwa uchungu mwambie dada zetu wajielewe sio kujitafuta huo ni utumwa wanamtumikia sheitani wanawatumikia wa magharibi wanatumikia uyahudi eti kisa anatafuta hela na yeye ajitambue kwa hiyo haya ndio mambo ambayo mwanamke asubuhi yuko kada yuko kada lakini mwili wa mwanamke na mwanaume kwenye kuvuja jasho ni tofauti na ndio maana mwanaume anaweza akatulia siku tatu bila kuoga ila kwa mwanamke haiwezekani ni ngumu sasa huyu anayezurura na mabasi asubuhi eh, bukoba usiku mzima yuko dar es salaam asubuhi anazurura anarudi eti mikonda anajitafuta ela zinakupeleka wapi wewe unalewa sangapi unaolewa sangapi kama ujaolewa kama mume unaye unampa una haki zake mumeo shangapi unapishana unapigana vikumbo na wanaume huku na kule eti watafuta hela kuwa kuona baraka hela za za namna hiyo ambazo zinasababishwa ambazo zinasababishwa lana kwa hawa kina mama walitambua katika majukumu ya mwanamke ni kukaa katika nyumba ya mumewe akimhudumia mumewe akilinda mali za mumewe katika nyumba yake lakini akichunga watoto wake leo watoto wanalelewa na wafanyakazi hata huku vijijini wanawake siku hizi hawalei watoto wanatafuta wafanyakazi na ndio maana leo watoto hawana heshima kwa wazazi wao wanawasahau wazazi wao mtoto wako anaweza akakaa eh, miezi sita kutafuta hakuwazi hana upendo na wewe hujamlea ulipomzaa tu ukamsukuma ukamweka analelewa na maziwa ya viwandani hutaki tena kunionyesha naona ni uchafu kwa sababu wewe ni bosi mkuu wa wilaya sijui wewe ni, ni, ni dc sijui nani sijui nani hutaki kunionyesha tena unazaa unachukua mtoto analelewa na wengine atakuwa sangapi na upendo kwako wewe na utakuta mtoto anampenda mfanyakazi dada wa ndani kuliko mama yake mwanaume atakuwa na hamu gani na wewe asubuhi nzima haupo hajawahi kula chapati yako wanawake wajui kupika siku hizi kwa sababu ya kuzurura kazi zao wanatakiwa pika wajui kupika mwanamke anayetafuta hela subiri asiku akipika wali hapa hajui kupika na wiki nzima hajawahi kupika wali mwezi mzima hajawahi kupika vyama na vyeye vile na vyama, leo iko kwenye chama kama Kamaturu, kesho iko kwenye chama Muhutwe, kesho kuta iko kwenye chama Muleba, kesho kuta iko kwenye chama yeye na vyama vyama na yeye vyama na yeye, anazunguka na na na na, na limfuko mfuko tena libegibegi kama mganga wa kienyeji wa wanawake waidi, anajifanya mwanaharakati harakati zako kafanye kwa mumeo kapale nyumbani kwako kalee watoto wa mume wako kwa haya ndiyo mazingira wanawake anapata siku ya kukaa na watoto wake siku ya jumapili tu na nyana chini amelala na chaki watoto waeleweki akiwa na hela anachukua vitoto vyote anavirundika boarding watoto mtoto miaka mitano apeleka boarding utaleta ngapi mche mwana wako kazi yako nini yaani mtoto ana miaka mitano mtoto uko darasa la tano eti yuko bodi yuko anazurura huko tafuta hela watoto wangu wako bodi mtoto wangu uko bodi hawa watoto tangu yuko darasa la nne yuko bodi ameenda sekondari yuko bodi ameenda chuo kwa bodi wallahi huyo hawezi kujua thamani yako mara tete na ndio maana hela zenu zinaliwa na watu wengine mmeuza mashamba mmelima kahawa mmelima mahindi maharage mmeuza mifugo yenu kwa ajili ya kusomesha watoto alafu wakianza kupata mikopo huko vioni make wana makopo makopo huko wanapata wanaanza kula na watu wengine kabisa kwa hiyo sisi tunawasihi akina mama hebu chukueni mfano kwa huyu mwanamke basi ana anakiri mbele ya mtume saa salam kwamba sisi tunatakiwa kukaa katika majumba yenu tulee watoto wenu tulinde mali zenu lakini pia tushone nguo zenu katika majukumu ya mwanamke nyumbani kwake anatakiwa kuandaa nguo za mumewe mwanamke mwenye kujielewa mke mwema anajua mume wake anavaa nini jioni mume amevaaje anatoka vipi hii nguo ameivaa nini unamhamasisha mume wako kama bakhili wa kununua nguo anunue nakuta mwanaume anaishi na suruali moja mwaka mzima na hela anapata si umwangalie mume wao suruali anazo eh? mume wako je amebadilisha nguo ya ndani maka mwanaume usipo njali anaweza kukaa na boksa mwezi mzima na mwanamke ndani. Kila mmoja mwanamke ana mlango wake, huku anaenda sokoni, mwanaume anatoka zake huku anaenda kwenye kahawa, watakutana huko usiku e, wanakutana wa, wa, wa, usiku kama wachawi. Sasa haya ni maisha gani haya? Mwanaume utakiwa, wanaume tukirudi, wakirudi majumbani na kumechoka, utakiwa mlee mume hakui kwa mkewe kama vile mtoto asipokuwa kwa mzazi mume hakui mbele ya mke wake na mume mke siku zote kwa mume wake ni bebi yani mtoto na mke pia hivyo hivyo na ndio maana unaweza ukawa wewe ni bibi lakini mume wako anakuletea pipi vya watoto kabisa haya ndio maisha watu watakuwa wayaishi sasa basi, hii mwanamke lazima utambue mume wako anavaa nini. Je, hii kanzu ni safi, imepasiwa? Leo wanawake hawezi kuwapasia waume zao nguo zao, anaona sio kazi yake, ni utumwa. Lakini huyo anasema wao sio kupasi tu, walikuwa wanashona. Anachukua sindano, hawakuwa na vyeleani kama hivi, anachukua kanzu ya mume wake, anaona mahali ilipopasuka, anaishona kwa mkono amesafisha viatu vyake viatu vya mume wake hayo ndio mahaba na huo ndo, ndo, ndo, ndo utulivu wa ndoa mke akuletee nguo mume wangu vaa hii hebu jaribu hii hebu subiri bwana hii imekaa hivi imekaa vizuri ukiyafanya mbele ya mume wako na watoto wako kila mumeo akitoka chumbani ameng'aa mabinti wanaona ah, baba anapendeza amekuja asubuhi mchana amerudi amebadilisha watoto wanaona unakuwa ni mwana ni mwanadarsa mzuri katika familia yako lakini watoto wanaangalia baba amechakaa ovyo ovyo kama anavaa makanzu hilo ni kanzu anaenda nalo shambani anatoka nalo anaingia nalo msikitini kama yani kanzu imejaa ngoyangokokeayo ama kanshi eh? imejaa makasha ya vikwara, imejaa makasha ya migomba, imejaa makasha ya mihogo, imejaa makasha ya misenyeti. Na wewe mume wako namwacha hivyo hivyo, na mwanamke na yeye, na siku nyingi, yani mara nyingi ukikuta mwanaume amechakaa, jua na mke wake amechakaa, hajielewani wote. Mwanamke akiwa mchafu, mwanaume atakuwa mchafu na watoto wachafu na nyumba ni chafu na godoro ni chafu na kitanda ni kichafu ee, na ndoo ya maji ya kunywa ni chafu na beseni ni chafu hata kama wana kuku nyumbani wale kuku pia ni wachafu kama kuna bata bata pia ni wachafu kama kuna mbuzi pia mbuzi ni chafu kama wana migomba pia migomba ni michafu sabure chafu kila kitu kichafu kwa sababu mwanamke ni mchafu ila mwanamke msafi kama mwanamke ni msafi anajitambua na anajielewa hata ukipewa mwanaume mchafu kweli wako wanaume na nyeta wako wanaume wachafu unapambana lakini ni mchafu yaani unampa kanzu safi kabisa nyeupe anaenda kukaa hapo nje kwenye takataka ukiona mume wako ni mchafu sana humwezi peke yako mshawishi akaawe mke mwingine msaidiane katika kusimamia usafi wake wakati mwingine ni mchafu kwa sababu huwezi kufua mikono inauma mja mzito wewe mwanaume anaweza kuchakaa kwa sababu mke wake kabeba mimba na wewe shee vipi mbona kazi imegeuza eh, mke wangu mja mzito anatapika simeweka zako kutapika yeye kalasi nguo imeweka kwenye beseni eh, la, la yale matapishi sasa njia nzuri afanye nini sasa awe mke mwingine kama unamhurumia mume wako njia kumsaidia ni kumshawishi na kumwomba dua aoe mke mwingine angalau aendelee kupendeza kupendeza kwa mwanaume ni sifa kwa mkewe kwa hiyo basi ukitaka kujua hali ya mwanamke aliyeko nyumbani mtazame mume wake ukiona mume anapendeza ananukia alhamdulillah nguo yake imepasiwa jua na mke mwema huko anahudumiwa anaangaliwa lakini pia akitaka kujua mke mwema au ni msafi angalia vitoto vyake nakuta katoto kuanzia asubuhi hakanyakanyaga maji mpaka jioni katumbo kiko wazi kavaa kabuta kamechanika na mama yuko hapo, jua kabisa hamna mama pale, hapa hamna mama, hapa pana shida. Mama yuko bize na kutafuta hela, ndio maana vitoto viko hivi. Mwingine akishaona hivyo anafunga kuzaa, aka mimi siwezi kulea. Tumalizie akina mama. Sasa huyu mama swali lake aliuliza yeye Mtume wa Allah sisi ikiwa tutabaki majumbani wanaume tukawafanyia hizi shughuli je na sisi tutapata thawabu umeandaa kazi kazi ya mume wako aende msikitini mwanaume akaenda msikitini akaswali jamaa au akaenda hija au akaenda kutafuta wewe ukabaki nyumbani ukalinda watoto wake ukawasimamia watoto wake mali zake nguo zake ukampikia chakula kama wale wanawake wa mashekhe eh, eh, mume wako ni shekhe, akaenda darsa, ukamwandalia kanzu eh, ukamfanyia huduma zote hizo. Je, shekhe anaposimama akasomesha na wewe thawabu wapata? Hayo ndo madhumuni ya swali. Au mume wako anaenda darsa msikitini katika mambo anayowarasia kina mama, usikubali kukaa na mume wako asomi dini, usikubali leo kina mama mnajitahidi mnakuja msikitini mnasema je waume zenu wanakuja msikitini mshawishi mume wako mwandame mseme usikae na mwanamume asiyesoma dini yaani usikubali kukaa naye mshawishi akasome usikubali kukaa na mwanaume ndani aswali haswali jamaa mshawishi aende msaidie mume wako mwenye maradhi ya mipira, maradhi ya siasa, ili arudi kwenye mstari. Haya, sasa swali hili Mtume alinijibuje? Hebu sikieni, mmelielewa swali? Mnapowahudumia waume zenu, mkahudumia familia zenu, je, mnapata thawabu kama wao? mmenelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsikiliza yule mwanamama, akamsikiliza huyu mama akasema maneno haya alipomaliza haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam faltafata sallallahu alaihi wasallam bijumlati akageuka mtume sallallahu alaihi wasallam mzima mzima akawaangalia masahaba wake yani alikawa anawasikiliza anamsikiliza yule mama yule mama alipomaliza kujenga swali lake mtume akageuka mzima hakugeuza shingo tu akageuka mzima akawaangalia masahaba kuonyesha thamani na ukubwa wa kile alichokiuliza huyu mwanamama menyewe waislamu akina mama mtume akasema hivi kabla ya kujibu swali akawauliza masahaba hal ta'lamuna mnatan أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة إذ نيك يا ماما إذ لم يوى يا يوم hata kufikiria kwamba atatokea mwanamke yoyote katika huu ulimwengu aulize swali kama hili swali linaloonyesha ukomavu wa akili na ufahamu na elimu na kujitambua na kujielewa kwa mwanamke huyo angalia wanawake mnalo la kujifunza kwa mwanamke huyo mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wakamwambia ya rasulullah sisi hatuja hatujawaza kwa mwanamke yaani ile hatujaliwaza kwa huyu mwanamke faqala nabii sallallahu alaihi wasallam hawa ni wanawake ambao wamelelewa katika madrasa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni wanawake walijitambua walijielewa mtume akasema hivi akamwambia huyo mwanamke ya asmaa ewe Asma, akamwita kwa jina lake, ewe Asma, ifhabi anni, ebu nifahamu vizuri mtakachokujibu Naomba uwe makini na jibu langu. Akhbiri man waraaki minan nisa, lakini nitakapokujibu na kuomba pia wewe kuacha nyuma nende ukawapelekee wanawake wenzako jibu hili waambie anna husna tabau lilmarati lizaujiha kwamba mwanamke kuishi vizuri na mume wake na kukaa vizuri na mumewe na kumhudumia vizuri mume wake na kumjali mumewe na kumsikiliza mume wake wa talabaha limarudhatihi na kutafuta ridhaa za mume wake watibaaha lighadhatihi na kufuata hisia za mumewe mwanamke akajua mume wake anapenda nini cha halali akakifanya mume wake anapenda kuvaa vipi akamhudumia kwenye kuvaa mume wake anapenda nini akafanya anachukia nini akaacha anasema yadilu dhalika kulli hiyo inalingana yote uliyoyataja allahu akbar sijui mnakumbuka kisa tulipoanzia anasema hivi yani wewe kumhudumia mumeo ukiliweza uki hilo vizuri utalingana na wanaume wanaotoka kwenda kuswali swala za jamaa msikitini, wewe hujaenda. Wanaswali swala za Ijumaa, wameenda kufanya hija, wameenda kwenye jihadi, yale mambo ambayo wanaume wanayofanya ninyi amyafanye, mkiwahudumia tu waume zenu, basi mtapata kama ujira wao. Mke mwema, narudia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu huyu mama anamwambia hebu nielewe vizuri wala usisumbuke na waambie wanawake waliowacha nyuma kwamba mwanamke atakapoishi vizuri na mume wake akatafuta radhi zake akafuata hisia za mumewe basi atalingana na wanaume katika haya hiyo ndo kazi kubwa ya kwako mwanamke kwenye ndoa kumridhia kum, kum, kwanza kumtii mumeo maadamu hakuamrishi mabaya hakuamrishi kumwasi allah mtii mumeo ewe mwanamke unaitafuta pepo njia rahisi ya pepo ni kumtii mume wako maadamu hakuamrishi maasi akikuamrisha maasi usimtii lakini maadamu anakuamrisha jambo la heri anafahamisha usitoke nyumbani bila hijabu ya kisheria msikilize mumeo kwenye hilo mke wangu sitaki kuzungumza na fulani na fulani msikilize mumeo mke wangu sitaki mazoea na dada yako kwa sababu dada yako ni muharibifu msikilize mumeo mke wangu usitoke mimi sitaki kujiunga kwenye vikundi hata kama ni vya mi sitaki kaa ndani mtaangaika msikilize mumeo sikia mumeo mseme mume wako anataka kuangalia nini kwako na tuliwahi anataka kuangalia nini kwako kitu gani mume wako anakipenda kukiona kwako katika wewe mwenyewe binafsi mume wako anapenda kukuona ukicheka jitahidi sana kuwa mtaalamu wa kucheka mbele ya mume wako tafuta tabasamu kama zote mbele ya mume wako leo unatabasamu hivi leo unatabasamu kiarabu jioni unatabasamu kiingereza kesho unatabasamu kihaya kesho kuto unatabasamu eh, kihindi hayo unaruhusiwa madamu unamfanyia mume wako kila siku unacheka unacheka kwa aina moja kama mbea ha, ha, ah, tafuta uchekaji mzuri ambao mume wako anaupenda na wanaume wanakwambia mke wangu napenda unavyocheka tambua mume wako au mume wako anapenda unavyotembea basi kuwa mtaalamu katika huo utembeaji mume wako anapenda unavyovaa anapenda nguo fulani vaa hiyo nguo mume wako tafuta radhi za mume wako mume wako hapendi kula ugali usiku simlishe ugali usiku yeye ndo anayetafuta muombe dua wa mchele umo ndizi umo ugali hadi usiku simlishe ugali mwambie mme wangu wewe upendi kula ugali usiku lakini unga ndio umo tu mchele hamna tunafanyaje ambia mke wangu hamna shida leo hali ngumu sina ile ya mchele tutakula tu ugali. Basi jitahidi kuupika vizuri, uwekee maneno mazuri matamu matamu. Mke wa mme wangu leo nimekuandalia kitu jawahi kula. Eh, naomba sasa eh, ebu ebu ebu ebu kipende kwanza, mpe maneno mazuri mazuri. Ule ugali atauona ni pilau fulani, kwa sababu ya maneno yako. Lakini ugali wewe uko zako, ukopeleka kwa babako, ugali unaupelekea kwenye sufuria, mwanaume ajipakulie mwenyewe na yeye hautaki usiku ugali unakuja baada ya dakika kumi unaleta mboga vurugu vurugu tu umeshaleta mboga ndo unaleta maji ya kunawa mkono tena yaani havieleweki ni kipi kinatangulia ni kipi kinachelewa baada ya muda unaleta sahani ya kupakulia ugali kwa hiyo mambo ya namna hiyo huwa yanafanya unakosa una, una radhi za mume wako. Angalia mume wako anapenda kula nini, anapenda maneno gani. Kuna wanaume wanapokuwa wamezongwazongwa na mambo hawatunguliwi. Mume wako yuko amezongwazongwa na mambo, anaongea na mtu hapo hapo. Unapoomba kitu, omba taratibu taratibu. Mume wako ameshakwambia, mke wangu, wallahi leo hali ngumu, sina hela. Alafu hapo hapo anaambia hamna kila kitu ndani yani yani huna hela na kila kitu hamna ha? hakuna neno gumu kwa wanaume kama kumwambia talibuka anti yaani wamunjovu sikuanyantulia talibuka ni neno gumu zito kwa hiyo nitafute namna ya kulisema ambia mme wangu mchele mebaki kidogo kidogo sana yaani hata mtoto mdogo haitoshi kwa hiyo tuongezee kuliko kumwambia hamna kila kitu kumbe nyanya zimo mbili wewe unaona hazitoshi baada ya kumwambia nyanya zimebaki kidogo namwambia hamna kwa hiyo akina mama msome mume wako ni kipi anapenda ni kipi apendi wewe ujitahidi hiyo ndiyo jihadi yako hiyo ndiyo pepo yako hapo ndipo mahala pa kupambana kwa mume wako lakini pia kuwa mwanamke mwenye kuomba msamaha kwa mume wako, jishushe. Hakuna mwanaume anayependa kukanyagwa kanyagwa kisogoni na mkewe. Unamzungumza mwanamume, unamsonta na kidole kwenye kisogo, iwe iwe iwe Kwa hiyo inakuwa shida. Angalia kauli unayotaka kumwambia, ni wakati gani, ni muda gani kuna wakati mwingine unatafuta haki yako akupe hela matumizi, lakini kauli unayoitumia anakunyima. Kama alitakiwa kukupa elfu kumi anakupa elfu tatu kwa sababu umetumia kauli mbaya, lakini pia umetumia maneno masio wakati ambao sio. Kwa hiyo msome mume wako anapenda nini. Kuna wanaume ambao hawapendi, kuna wanaume hawapendi mchafu. Asilimia kubwa ni wachache wanaume wanaopenda mchafu, lakini wanaume wengi hawapendi mchafu mseme yani kuna mwanaume akikuta uchafu sebuleni ashabadilika yaani ile teknolojia ishabadilika yaani kama ni shetani ndio limepanda ameingia sebuleni cha kwanza kukutana nacho sebuleni ni madatu ya mikojo na mavi ya watoto nzi wanalimbima hivi kuna nzi wa kizungu wa kihaya wa kienyeji kila nzi analia kivyake sebuleni kasa hapo nafikiri ushamchefua akiangalia vitoto nda vieleweki hiki kimejikojolea hiki kimejaa kamati hiki kimejaa haja kubwa hiki kimejaa ukoko wa nini kimemwagiwa uji hiki vurugu tu akija kukutazama wewe ndio balaa lile lisiketi lile lili jumbo uliokuwa nalo huko kwenye kupalilia marage ndo uko nalo mpaka uk ah ndo pale mtu anaamua kutafuta safari ya lazima ya semina, ngoja nikatafute safari. Atoke kidogo, anakuja msikitini, anaambia ustazi, naomba niwekee kipindi cha usiku. Usiku kipindi gani cha usiku? Kwa sababu uko nyumbani, balaa hapa eleweki. Kwa hiyo eh, mtu anaenda kulala chumbani kwake, anakutana na kuku, eti kitu unafuga kuku, kuku watatu, kuku nataga huko amelala kitandani kuku wanalala chumbani huko hasa kuna eh haya yote maisha ya maisha ambayo lazima mtawapa hali ngumu wanaume hawa waliambiwa kutafuta radhi za mke wa, za, za, za nani tafuta radhi za mume wako inafika yote haya kwa hiyo jitahidini sana kuangalia wanaume wanataka nini kwenu nini na wanaridhia nini ni kitu gani wanakipenda kila unamsoma mume wako kwa haraka haraka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumjibu huyo mama huyo mama asma radhiallahu anha faadbarat almar'atu wa hiya tuhallil وتكبر وتردد يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله yule mama akageuka hakusema tena alipojibiwa hivyo akageuka huku akisema la ilaha illa Allah eh akisema Allahu akbar yani anarudia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani hili tu linafika yote haya linawengana na hayo yote eh yaadilu dhalika kulla yaadilu dhalika yani hili tu linatosha yote hayo linatosha yote hayo yule mama akaenda kwa azma kulifanya hilo kwa hiyo wazi wewe, ujaenda kuswali sala za jamaa, hujafanya kadha. Hakuna kazi nzito aliyonayo mwanamke kama kumhudumia mume wake. Mimi nashangaza leo anakuja wa magharibi wanawadanganya kwamba ah, unakaa nyumbani kama mzigo, na wewe tafuta maisha yako eh, unakaa nyumbani, una kazi kazi za nyumbani, kazi za nyumbani, utafuta kazi nyingine, au ni kupoteza haki za watu. Kwa hiyo hizi ni nasaha zangu kwenu nyinyi akina mama, naona muda umeenda, na nasaha zangu ilikuwa kumzungumzia mke mwema ni nani na sifa za mke mwema ni zipi, hatujazizungumzia, lakini tumezipata umu nyingine ambazo tumeziona. Cha msingi ni kwamba e, eh, tuwaidhike na nasaha za huyu mwanamama na tumepata jambo la kujifunza kupitia huyu mwanamama. Kwa hiyo tuomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe kwa huu muda mchache na kwa hizi na saa fupi ambazo nimezitanguliza kwenu nini kwa sababu mambo yamekuwa mengi, naomba niishie hapa. E, tunaye shekhe Shekhe Akidu Abu Abdul Halim e, Allah muhifadhi e, aje kukamilisha haya tuliyoyaanza kwa muda huu uliobakia.